bio por nutrajoi. En la patalo contra la pacaja i rubajoi, esploristo el graz, vetas pri naturai, biologie mal cae recicleblai materialoi. Tiel, li volas reducti plastain forgetajoin cae contribui alla protecto de la climato. Pacajo, por muesli cerealoi consistas extere el stabila cartono. Interne, sacchetto el plasta foliaggio tenas la avena in flocoin fresciai cae crustezzai. Tio funcciu estonte ancau pli convene por medio cae climato, diras la scienzisto de la Instituto pri biobasitai productoi cae paper tecnico la tecnica universitato en Graz. En la esplor proiecto Pepspray, spruzzaggio sur papero, li volas montri eblezoin, kiel oni povas resigni pri la sintetike productita saketo, cae anstataue povas meti specialan biobasitan tavolison de surfazo sur cartonon. Ce multai nutrajoi uioi el polietileno cae aliai plastajoi servas alla protecto de la producto por garantii longan conserveblezzon, li clarigas. Tion funccion nun transprenu la tavoliso. Gi interalie prisorgu, ciel bariero, che neniu aero en penetru en la internon de la pacajo cae che la nutrajoi ne putru. Tavolisoi el biopolimeroi capablas tion, pritio la stiencisto estas convincita. Biopolimeroi estas naturae moleculoi ciui estas productitai el biomasso, to el recrescantai font materialoi. Alginato exemple estas alg extracto, Poli lact estas produktita ekzemple el suker en havai plantoi. Ankaŭ terpoma amelo estas biopolimero. Tiu materialoi estas mondvaste produktata pli kaj pli por aliaj aplikoj. Tiu ni ne plu bezonas inventi. Multaj branĉoj de la ekonomio jam malkovris por si la avantaĝojn de biobazitaj materialoj cae laboras pritio offerti medi convenain productoin. La plei granda defio ce pacajoi estas la optimuma aplic technologio, diras la esploristo, cae giuste tie attacas la proiecto pep spray. Ni provas disvolvi procesoin, cae proceso signifain materialain etsoin, por surmeti tia in tavoliso in sur paperon au cartonon. Oni volas atingi tion per spruz tecnico. El ecologia cae economia vit puncto, ja estas plei senso have, se productoi ne besones esti transportatai tra la tuta lando gis la sequa prilabora pascio, se ce procesoi povas ocasi, en la sama loco, li diras. Tiu cele tamen la esploristo ne voles renuvigi la tutan machinaron de fabricoi. Oni devus reinstali la existanta in paper machino in tiel, che anca tractado de surfazoi e blu. En la cado de la esplor proiecto, oni nun volas elabori conceptoin por al proximigi al optimuma tecnica solvo alternativo por tavoliso estus ad la plastan saceton en la cartono per foliaggio el biobasita materialo. Anca por tio taugas biopolimeroi. Oni tiu cele tamen devus enconduci novain procesain technologioin au modifi la biopolimero in tiel, che ili estos prilaboreblai per la cutimai procedoi por nafto basitai plastai materialoi. Restas el ecologia vido ancora o la demando pri forzorgado. gado. Esas celo, che la tuta pacaj materialo, consistanta el cartono cae el biopolimero, estu reciclebla, porche laula senso de la recicla economio, la enmetita energio ne perdigiu. Almena un tempe laula esploristo tiai dauripovai funcciai tavolisai materialoi, tamen estas pli multe costai ol sinteticae. Sed la evoluo progressas, cae troveblos costo spara solvo.